to faslun yajibu qada'u ma fi zimmati min salawati wato idan mutum ya bar sallah har lokacin ta ya wuce muhtari da ruri sun wuce to wajibi ne shirama ta cikin kowane lokaci a nan babu wani lokacin da za a ce yanzu an haramta yin sallah kowane lokaci ne wato wajibi ne mutum shi tashi ya rama ta wala ya hillu tabridu fiha sake wato ga sallah ka san ana bin ka sallah amma ka yi zaune ka yi sake wannan baya halatta haram ne wa man salla kulli yawmin khamsata ayyamin fa laysa bi mufarrijin wato wanda yake ana bin sa salloli da yawa ko ga bai yiwa shi su gaba dai tunda sun yawa to dan sai shi ta ramawa in yana kokari ya rama sallar kwana biyar kullum wannan ba da wani tartibi ba azhar asuba azhar la'asar magriba isha'i asuba azhar la'asar magriba isha'i asuba wato kullum dai ya zan ya biya sallar rak'an abin kwana biyar to bai yi sake ba ko da mutuwa ta taho gare shi za a ce a ya himmantu ga biyar kun gane ko to ina ne wa ya ha ala nahu ma fatar kuma in mutum zai rama sallah sai ya rama ta kamar yadda ta kubce masa in kana hadariyatan qadaha hadariya idan gida lokacin da kake zaune gida sadda kake yin su hudu hudu wato nan ne ka bari to ko da kana wurin halin tafiya ne ka tuno za ka rama su kamar kana zaune gida kun gane wa in kana safariya ha safariya kuma in ya zan wurin tafiya ne ka baro ta sai yanzu ka iso gida sannan ka tuno da su wannan salloli sai ka rama su kamar kana can wurin tafiya kun gane shi ya ce abin sawa'un kana hinal qada'i shi hadarin aw safari lokacin ranko yana zaune gida ne ko yana cikin tafiya ne ita dai sallai yadda kabbata duk haka za ka biya kun gane hmm? a'a ba za a daidaita da ta yanzu ba haka dan kuma Eh, ta gida wadda ka tuna wurin tafiya ba za ka daidaita su tafiya ka ce bari in yi ta kasaru ba kun gane ko ah, haka nan wato idan ka bar sallah guda kana shakka shin gida ne barta ko wurin tafiya ne barta to wannan sai ka yi uku ka yi ta gida ka yi ta tafiya sannan ka sake ta gida Koko ka yi ta tafiya ka sake ta gida sannan ka sake ta tafiya eh don kuma a samu jerantawa hmm. in ba baka san kuma wadda ta gabata ba sai eh, ku ya shiga yanzu Allah gashi mala hmm. yanzu lokacin la'asar hmm. sai na baro zaria zuwa nan gaba. gari wato lokaci yana da tsawo ya baro um, ya baro abin nan zaria ya taso ma na eh bai kuma yi sallar la'asar ba eh kasar zan yi in ka tsaya wajen rigaci kusa ka yi sai ka yi ta abin nan kasaran amma in ka bari haka iso gida akwai sauran a guda rana ta faɗi wannan sai ka yi ta hadariya in rana ta faɗi ka biya abin nan safariya ka gane to to wata tibu bainal ni wato kuma wajibi ne idan mutum ana bin sa salloli biyu waɗanda yake asalinsu masu tarewa ne ga lokaci guda a zahar da la'asar ko magariba da isha'i to tsakanin tsakaninsu wajibi ne idan ka fara yin la'asar ka tuno ba kai a zahar ba to tilas ne sai ka abin sai ka koma gyarawa kun gane wa na yasir lufuwa ita haka don jeranta jerantawa tsakanin salloli waɗanda a yan kaɗan a jeranta su ma ta da ta yanzu ga shi ana bin ka salloli waɗanda yake kaɗan ne kuma ga ta yanzu wace za ka farawa to sai ka fara yin waɗannan ka biya su waɗanda aka ɗan sannan ka tauga ta yanzu ka yi ta ko da lokacin ta zai fita ko da kamin ka gama biyan su ka taho gare ta zan lokacin ta ya fita duk da haka hmm? sai an biya da baya eh. ko ga jam'i ne ko ga kana ko da kana bayan limami ne ka tuno ana bin ka wannan yasiru ta ɓaci sai in liman ya ce assalamu alaikum ka kai kalama waɗanda sannan ka to ka sake wannan hmm. eh, gashi nan tafi shi jeranta wannan wajibin ma'azikir wajibi ne in ya zan mutum ya tuna wal yasiru arba'u salawatin fa'adna abinda ay yasiru kadan na wato sune sallah hudu ko abinda ya kasa hudu ka gane haka wani yace wani yace biyar wato asalin khilafar wato ga hadisi wato cewa an kai sallar yini a cewa an kai abin nan duna duna duna salati salati yawmin wa Salatu duna salati yawmin wa Lailatin wato shin ana nihin biyar din duk ko ko abin da ya kasa biyar din amma malamai sun yi ittifaki hudu yasiru ne kan ne shidda kasiru ne don sun wuce sallayi ne Filafa ga biyar kun gane wa man kana a arba'u salawatin wanda yake ana kansa akwai ranko akwai rankon salloli hudu fa aqalla ko abin da ya kasa sallaha qabla al-hadir sai shi yi su gabanin wani lokacin ta ya shigo walau kharaja waqtuha ko da lokacin su ya fita lokacin ta ya fita wa yajuzu al-qara'u fi kulli kuma idan mutum rama to ba lokacin da za a ce masa yin sallah haram ne sai shi ta rama ramawa kowane lokaci tausi ya ce ah, waya juzul kada'u yana halatta a yi ramuwa fi kulle wakatin ga kowane lokaci wala ya tanafalu ma alaihi kuma wanda yake ana biyan sa ramuwar sallah farilla sauran nafiloli duk sai ya bar su amma ban da farila wajibin sunoni masu ƙarfi ko kuma na filoli waɗanda an ka muraggabun fi waɗanda yake suna da lokuta mu aiki wala duha ba zai sallar duha ba wata kun san eh, sallar duha ita cewa wata abin nan daga hitowar rana in ta yi kamu hudu kamu uku lokaci ya yi daga nan har rana har zuwa zawali to wannan sallah sai ta faɗi kai ta ramuwa wala kiyama ramadana kuma ba zai asham ba in ana asham sai ta yi ta ramuwa da ko illa wal wutur ba abin da ke halatta gare shi sai wadda as sunna salloli sunnoni biyar ne a wal wutur zai wala hajar ba cikin sunna take ba amma abin nan ne minan ragiba ta fi sauran nafiloli amma ba ta kai sunna ba idani idani sunnoni na wato na na ranar sallah karama da ranar sallah babba wannan zai barin farilla ta ranko shi ta shi shiyo sannan ya koma ci gaba wutiri a sai ya baraka talfijir domin zai ira masu daga baya kuma abin nan ke sallah asuba to wal khusufu haka nan kuma yana barin farilla don a yi sallar khusufi wato kun san masallaci ake yin ta to nan mutum ko ana bin sa farilla sai ya da jingina farilla nan ya tawo ayi ta ai ai wannan wal istisqa sallar roƙon ruwa ko ana bin ka farilla sai ka bari kun gani wato in mutane suka rasa ruwa ba roƙon ruwa ba ba ce ake ayi roƙo a cikin masallaci ba ce aka gobe a hita masallaci kamar za ana yi a ya muce ƙur'ani su wannan duk abin nan surkulle ne Harin eh? eh? ruwa harin ruwa wannan na abin nan roƙon ruwa na arna ne sa su hita eh, ku hita amma ko musulmi sai su hita ko ba a cewa ku ba ku ku mu ku mu ta mu yi sallah kun gane a'a Mm, abinda an ka ce ana son abin nan shugaba ya umarci mu kwana kuma da yin sadaka yin sadaka ba a tare sadaka masallaci wato miskinin da ba ya da abinci a bashi ka gane to ai ba ce aka ko masallaci za a yi sallar ba ba za a kawo malamai ba a'a wato abinda an ka ce a ba malamai wato ana ba su zakka ana ba su zakka don aika don eh, su ba aza musu to don mi za a biya su fanin ba ma don su don su karantar ai fi sabilillahi nan sun ka shiga wato malami ko da attajiri ne ana ba shi daga zakka abinda zai ishe shi karantarwa wato ijarar karantarwa shi domin wani aiki ne yake wa musulmi don ɗaukawa kalma kamar makeri abin nan yana kira kibau ko yana da samu za a diba daga daga shi na karanta ba shi ma za a bashi eh za a bashi za a kai mishi eh, za a kai mishi to <laughs> ba wannan tarkon abin eh, <laughs> a kawo sadaka masallaci shi ababu a kawo sadaka ne babu <laughs> wa ya juzu lima a daihil an yi salluha jama'ata wato yana halatta mutane duk ana bin su sallah kamar sallah zahar ta jiba sun haɗu dan suna mutum guda ya yi musulmanci amma da sharaɗin idan stawa in salla su ci zahar ce banda wannan azhar wannan la'asar ko kuma wannan azhar ta wannan azhar ta alhamis kuma ba za su taru su yi ba kowa ya tashi dai to wannan ƙauli biyu ne wato sallolin da mutum ya bari da gangan shin zai rama su ko ko ba zai rama su ba ittifakan sallar da kan Wasu ce ba zai rama ba istighfari ɗaya zai yi domin shi asi ne barinta a nan asi ko istighfari zai wasu ce ya istighfari kuma ya rama don haka dan wato ga lau'u dau'ul musalli eh, na malam abdullahi yana cewa wajibun eh, fauran alal mansusi qada'u ma fata bila takhsisi wa qatl wala alal mashhuri ba talaukarwa ɗaya ba bisa ga mashhuri ba ta ko da wanda ya bari da gangan tunda an ka ce mashhuri akwai muqabilul mashhur kun fahimta ko? A ke ba so ki to ga shi yau mun balaga ba ba ma sallah muka kama sallar gaba daya yanzu har zuwa har zuwa tashi ko ya sallar da muka bari a baya za ita ce abin nan da ganga an ka bari wata wata abin da ya fi kyau abin da ya fi sauki ba ya fi kyau ba abin da ya fi sauƙi kuma abin nan ga mai fatawa irin wannan zamani ya ce to daga yau ka tuba kada ka koma barin wata sallah ka nemi gafara ga waccan Allah ya gafarta ma ka gane amma idan ka tafi kuma lokacin da duka samu dama ka yi ta ƙoƙarin biya har ranka ta yarda ka biya ya fi daɗi na can baya ya fi kai ya fi kai nafila ya fi ai sallah asham ka tai kana rabin nan ka gare to eh, eh kamar ya bar nafiloli ya bar ikama a'a wata ikama sunna ce ga kowace sallah ta ada'i ce ko ta qada'i ce hakanan kuma in yayi tahiya ta karshe sunna ne ya salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama sai dai yana halatta ya bar abin na addu'a ka gane eh, kamar in mutum na nafiloli ko bai tsaya addu'a ba amma tilas ne sai ya gama tahiya sosai kuma ya sallama yana zaune banda mai su sallama kamin abin na su ce assalamu alaikum sun tashi ko kuma wanda yake in ya tashi kamin ya miƙe tsaye ya yi nisa da karatun fatiha wata babu wannan sallah domin karatun fatiha wajibi ne a yi ta da tsaye kwarai ya fi wanda ya sallah karhe biyu ka gane ah, an ce cikin hadisi mutum na sallah cikin lokaci amma bai gabatar da farkon lokaci ba wannan farkon lokacin nan da ya kubce masa idan abinda an misalin sa wanda hasarar da ya yi ko kuma yadda ya kamata ya bakin ciki kamar a kawo matarsa a yanka gaba gare shi ya faita cikin lokaci amma bai farkon lokaci ba rashin yin farkon lokaci rashin yin farkon lokaci shine wannan ya kamata ya bakin ciki ka gane karhe daya rana ta yi zawali ko ba ta yi ba shi shi kenan ɗan saurara mu ci gaba da Allah mu fi eh? eh? wanda ya bar shafa'i da wuturi da Tau bai kyauta ba ba a yi masa azaba amma bai kyauta ba mu ci gaba ko babun fi sahawi babi garabkanwa eh

ko kai shafa in raka'atul fijr sannan kai sallar asuba ko kai sallar asuba sannan kai raka'atul fijr kai kai raka'atul fijr amma fara gabatar da farilla ya fi domin tun da lokacin farilla ya wuce to gaugawa ga biyanta shi ya fi eh tana nan lokacin tana nan eh